ga bukka a wannan lokacin gama na kwani a wannan jiha na gombe muna gode wa allah maɗaukakin sarki da ya ni'imta mu da wannan ni'ima da a kamar yadda aka gabatar a za a gabatar da wa'azi insha Allahu a wannan gari yau nan kuma sai aka gabatar da ni ko kuma aka umarce ni domin kuwa kusan umarni zan ce aka bani ba ni ne ya dace in zauna a wannan wuri in yi wannan nasiha din ba a wani na ne sai dai sakamakon rashin zuwansa ya sa shugaba cikin gaggawa ya faɗa min ɗazu-ɗazun nan to kun ga irin mu almajirai kuma idan ba a faɗa mana da wuri muka duba hadisi guda ɗaya ko kuma aya ba sai zama idan muka zo kame-kame ne to yanzu ma dai a tagaci abin nake son faɗa kame-kame zan yi a ala kulli halin wannan dai tafiya da ake yi tafiya ce mai tarun albarka kullum a cikin zuciya na wato ina faɗi ko da ba kowa a wurin wannan tafiya din wato ikon Allah ne sannan kuma duk wanda ya ganshi a cikin wannan tafiya din ya gaina cikin matasa masu zuwa suna wa'azuzzuka su tashi daga wannan gari su je wancan gari su yi wa'abi, to Allah yana nufansa ne da alkhairi Sabida yana daga cikin ɓangare wato na ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki idan muka duba alkur'ani mai girma kuma yanda Allah maɗaukakin sarki ya rinka wato yi wa mujahidai alkawari na gidan aljanna wato sai mu ga abun yana ƙara ƙarfafa mana gwiwa ni na san a cikin ɗan wannan ƙaramin lokaci zan ce shaidan ya aure ni ban samu daman zuwa wa'azin shango idrisa ba ban samu daman zuwa wa'azin lomi ba sa'annan wannan ma kusan gwiwa na ya ɗan mutu kaɗan amma dai da shugaba ya shajja ni kawai sai na taho wannan duk sharri ne na shaidan Allah ya raba mu da sharrin shaidan a wannan tafiya din kamar yadda na faɗa yana da alkhairi sosai wanda baya ciki ma ina wato mai masa nasiha ya kokarta ya shigo ciki Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma yake cewa hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shin ba zan nuna muku wani kasuwanci ba wanda zai tsare ku daga azaba mai raɗaɗe ranar tashin alkiyoma Allah maɗaukin sarki ke cewa nuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzonsa jahidu na fi lillahi bi amwalikum wa Sa'an nan kuma wato ku yi ta ƙoƙari wajen nuna taimakekeniya taimaka wannan addinin musulunci din da dukiyanku da kuma kawunanku Allah maɗaukin sarki ya kira shi da kasuwanci ne kasuwanci ne mai girman gaske haka nan ma cikin suratul tauba Allah maɗaukin sarki yana cewa inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun Allah maɗaukin sarki yace inna Allah ashtara minal mu'minin lalle Allah ya saya daga muminai anfusahum kawunansu bi anna lahumul janna wato sakamakon aikin da suke yi din sakamakon wannan aiki din gidan aljanna ne menene suke yi wato suna yaƙi saboda Allah su a kashe su su ma su kashe wa'adan alai haqqan fit tawrat wal injili wal qur'an wannan wato alkawari ne na Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya tsaya ka'in da na'in wajen taimakon addinin Allah da dukiyarsa da ƙarfinsa wato alkawari ne Allah maɗaukakin sarki zai saka shi a gidan aljanna saboda haka Allah muke roƙo Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan tafiya din abin da zan yi tsokaci kaɗan a kansa don kaɗan ne zan yi magana a kansa ganin yadda abun yake da fadi sosai maudu'i ne mai fadi so saboda karancin wato bincike da kuma kasancewa na ɗan ƙaramin almajiri zan dan yi magana kaɗan a cikinsa saboda idan na zurfa fadin zan je tono wani liki ne wanda ba zan iya abin nan ɗinsa ba eh abin da zan dan yi magana a kansa shine wato abin da muke tinkara yanzu a matsayin mu na musulmai shine wato watan ramadan dukkan mu mun riga mun sani idan watan Ramadan ya zo akwai gagarumin aiki da yake kan dukkan wani musulmi wato shine azumi shi azumi a idan muka ce afiyam kenan ko ma'anansa shine kamewa shine kamewa kamewa daga wani abu wato ma'anansa a yare kenan ba kamewa daga wani abu al'imsaku ani shai idan aka ce wane wato menene idan aka ce wane ya kame daga cin abinci ko kuma yin magana to shine ma'ana bai zai ci abinci ba sa'annan kuma bai zai yi magana ba shine kawai kamewa Shi ma Allah maɗaukin sarki yake faɗi cikin suratu maryam la'alla ce inni nazartu lirrahmani sauman. falan ukallimal yauma insiya ma'anarsa a shari'a kuma shine kamewa daga ci da sha da jima'i yauman kamilan wato na wato yini guda min tulu'il fajiri as-sadiq ila ghurubi shams daga kullowa alfijir ba kai ba ci ba sha ba jima'i har sai rana kuma ta fadi wannan shine lokaci zaɓaɓɓe na yin azumi wanda daga wannan lokacin kuma za ka ci gaba da ci kana sha kana ci har sai wani alfijar ɗin kuma ya sake ketowa idan muka duba a cikin littafin alfiƙi ala mazahibil arba ittafaqa imam malik wa shafi'i wa ahmad bin hanbal wa ittafaqa al-malikiyya wal hanabila wal hanafiya ala anna siyam yanqasimu ila arba'ati aqsam malikiya da hanafiya da hanbaliya duka sun yi ittifaki akan cewa shi azumi ya kasu kashe hudu sai dai imamu shafi'i ya ce kashe-kashen azumi suna da yawan gaske to daga cikin wannan kashe-kashe din wanda suka kakkasa to akwai wato e eh, asiyamul mafrub wato azumi ne wanda aka farlanta shi wajibi sai ka yi shi akwai siyam ramadan qada'an wa ada'an wa qada'an akwai kuma siyamun eh, eh, siyamul kaftarat da kuma siyamun nudur gashi nan dai azumi na ramadana in ma ya kasance cikin ramadanan ne wajibi ka yi in ma wani dalili ya sa ka ɗage shi ka kai shi wani lokaci dole da yana kanka sai ka yi shi sa'annan kuma akwai wato azumi na kafara wanda wani abu ne ya janyo shi saboda haka sai ka yi shi misali kamar rantsuwa ko kuma wani kisa ko wani abu mai kama da haka wannan dole ne azumi yana kanka sai ka yi shi sa'annan kuma akwai wato azumi na bakance wanda idan kai bakance za ka yi shi dole sai ka yi to abinda za mu ɗauka mu magana a kayi shi ne azumi ɗin wanda ya kasance ba mamaki za mu dan alakanta shi da watar ah, na Ramadan wanda aka fara da shi shi azumi Allah madaukakin sarki ya farlanta mana shi a cikin littafinsa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, musamman mala'ika Jibrilu ya taso ya zo shi ya samu a ah, annabi da sahabbansa ya koyar da su wayansu addini guda sha biyu to azumi yana cikinsa idan muka duba Allah madaukakin sarki yana cewa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yake cewa kutiba alaikumus siyam an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta ga waɗanda suke gabaninku la'allakum tattaquna tabbas za ku samu taƙawa za ku samu tsoron Allah idan kuka azumci wannan azumi da Allah maɗaukin sarki ya farlanta muku ne to shi ne za mu duba makasudi ko kuma wato manufa na wato wajabta mana yin azumin nan a ƙarshen ayan Allah maɗaukin sarki ya nuna mana cewa la'allakum tattaqun tabbas za ku samu takawa idan muka ɗauka za mu ce to fa manufan yin azumi shine zunzurutu Allah maɗauki sarki yana so mu samu tsogoron tsoron Allah ne wannan tsoron Allah kuma kamar yadda muka sani Shi ne dukkan wayansu annabawa da suka zo su suka ta kiran mutanensu. Eh, eh, menene wa iz lahum akhuhum nuh ala tattaqun wa lahum akhu ah, lahum salihun ala tattakun wa qala lahum gashi nan annabawan da suka gabace mu wanda Allah madaukakin sarki ya bamu labarinsu a cikin alqur'ani mai girma sun kira mutane zuwa ga tsoron Allah ne sannan kuma ma a jumlace ma Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah idan muka duba dukkan abun da ake kiran bayi da shi tun farkon lokacin da aka fara ibada to shine kawai mutane su ji tsoron Allah su kada ta Allah shi kada mu ma lokacinmu a wannan al'umma din Allah madaukakin sarki ya kira mu yake cewa ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun to kaga takawa takawa takawa da ake ta maimaitawa din nan shine abun da zai iya shigar da mutum gidan aljanna da wannan taƙawa da Allah maɗaukacin sarki yake nufi mu samu sakamakon yin azuminmu shi ne za mu iya samu Allah maɗaukacin sarki ya karɓa mana ayyukanmu inna ma ya taƙabbalu Allah su minal Allah maɗaukin sarki kawai yana karɓa ne daga masu taƙawa matuƙar mutum baya tsoron Allah bai cika ƙa'idoji na wannan taƙawa ɗin ba aikinsa ba za a karɓa ba saboda haka dukkan wani aiki da aka karɓa to an karɓe shi ne a wurin mai tsoron Allah shi yasa sahabbai suna fata Allah ya karbi aikinsu ko da sau ɗaya ne sun san da cewa idan Allah ya karɓi aikinsu, sun kasance a cikin muttaqun saboda ka ya Allah ka sanya mu a cikin muttaqun a wannan wata kamar yadda muka sani na kawo hadisi da zu nake cewa akwai abubuwa guda goma sha biyu wanda mala'ika jibrilu ya zo ya koyar da sahabbai sa'annan ya kama ya tafi bayan ya tafi tukunna manzon Allah yake tambaya shin kun san wanda ya zo ne kun san shi suka ce Allahu wa rasuluhu alam jibirilu a jibrilu yi allimukun dinu ai jibrilu ne ya zo ya sanar da ku addinin ku kaga da ya zo shi abubuwa guda goma sha biyu ya sanar ya sanar da menene ya yi tambaya ne ana ba shi amsa sai da ya kasance wurin ya zama kamar majalisi ne na karatu kowa yana jin me ake yi ya tambayi annabi alaihi sallallahu alaihi wa menene musulunci musulunci yace an tashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa tasumur ramadan wa tahujjal bait in sabata ilayhi sabila kaga guda biyar sa'annan kuma sai tambaye shi menene imani yake cewa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri ta guda shida idan ka haɗa ka samu goma sha ɗaya. sa'annan kuma al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yara cikon na goma sha biyu Sabida haka a ciki zaka samu akwai azumi a ciki saboda haka wannan azumi abun da dai zan ɗanyi magana a ciki shine yanayin yadda za a inganta azumi din wato yanayin ladabi da ya kasance mutum ya kasance lokacin da yake azumi Allah madaukakin sarki a cikin wani hadisi na kudusi yana cewa kullu amal ibn adam lahu illa siyam kowane aikin ɗan adam nasa ne sai dai azumi ne fa innahu li wannan aikin nawa ne wa ana ajizi bihi ni ne zan masa sakayya da shi saboda haka babu wani wanda zai fito ya ce maka ganan wa'adi na ladan wanda ya azumi babu shi shi mai azumi ba ake yi ake ba shi babu wani wato wani iyaka da za a ce wai gashi nan an yanke maka ga iya da za a baka wannan Allah madawakin sarki ne a wurin sa zai kwasa sai ya baka a ah, to amma idan muka duba ta yaya ne ne za mu iya samun wannan garaɓasa moro-moro sai da za mu iya wanyewa da azuminmu lafiya ƙalau wanda za mu iya samun sakamako wanda ake cewa sakamakon shine Allah maɗaukakin sarki shine zai ba da sakamakon da kansa to ta yaya za mu iya kiyaye wannan ibada ɗin ya kasance karɓaɓɓiya mai kyau dole sai mun kiyaye abubuwa da dama domin kuwa akwai ƙalubale ga mai azumi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a ah, duk wanda bai bar qawlu dhur wal amalu bihi fala hajata lillahi min ayyada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar magana wato ta zurba da kuma aiki ta zurba to Allah madawakin sarki baya bukata babu bukatan wato ya bar cin sa da shan sa a wannan wani din ya cika ba ci da sha kawai saboda me bai da lada ko da guda daya a wurin Allah madaukakin sarki azumi ne gashi nan yayi bai ci abinci ba bai sha ba bai yi jima'i ba babu wani abun da yayi wanda zai iya karya masa azumi amma sakamakon wayansu ayyuka da yayi ta shigowa da shi a cikin wannan azumi din sai kasance ya bata masa azumi sai kasance an zo ana buɗe baki amma bashi da ladan kamai a cikin wannan azumi din to kun ga wannan ai kalubale ne ga musulmi amma kuma idan ka duba wa'annan abubuwan da ake cewa qaulu zur wal amalu bihi din mafi akasarin musulmai duk muna aikata shi muna aikatawa muna aikatawa saboda haka abinda ake bukata wanda shine zai iya tabbatar da takawa da tsoron Allah a cikin azumi shine ya kasance an yasumul basar anin nazari ila anin nazar ne ya kasance wato ido ido wannan ya yi azumi da kansu saboda me saboda shi da aka ce maka ibada gabbai ne suke aikatawa to kowane gabbai zaka samu akwai rawan da yake takawa saboda aka shi wannan ido din akwai bukatan ya yi aiki nasa na kamewa Tun da an ce azumi ai kamewa ne ko to tun da kamewa ne akwai bukatan ido ya kame ba ma cikin azumi ba amma cikin azumin kuma bayan mutum ya aikata haramun kuma zai iya jawowa ya iya ya iya shan ishirwan banza da kuma yunwan banza wanda ba zai samu lada ko kaɗan a cikin azuminsa ba kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum Allah madawakin sarki yake cewa ka faɗa wa mu'minai a na ya gumbo min basarihim wato su rurrunta idanuwansu su kuma kiyaye farjojinsu wannan shi ne mafi tsarki da kuma mafi kyautatawa a gare su da aka kenan kana azumi ya zama wajibi kallon ka sai ka kiyaye shi in baka kiyaye kallon ka ba za ka bude wayanka ka iya kallon dukkan wani fim za ka bude wayanka ka iya kallon dukkan wani hoto duk wani abun da ka gani a idonka sai ka bashi lokaci ka kalle shi da kyau mata waɗanda suke wucewa kan layi ba ka iya kame idonka wajen kallon su to wallahi azumin ka sori azumin zai iya samun matsala sakamakon wannan rashin security da kai wato wajen kallon ka saboda haka ya zama wajibi ga mai azumi sai ya kiyaye kallonsa azumi ya shafi ido kaga wannan makaho ya riga ya huta da shi shi amma dai kai mai kallo dole ya zama wajibi sai ka kiyaye kallon ka kasance mai rusa ido musamman ma irin yanzu da muka wayi gari muka samu kanmu a cikin wani irin yanayi wanda yanzu nan kana bude wayanka in facebook ka shiga kowane irin kafa da ka shiga na sadarwa sai ka iya ganin wani abun da idonka bai dace ka kalle shi ba wani dama ran iska ne shi ya dauko hoton mace samanta babu komai kasanta akwai zani sai ya dora kaga saman nan da za ka kalla kuma bai dace ka kalla ba sannan wani kuma saboda ma rashin albarka da rashin mutunci da rashin tarbiyya musulmi ne fa sai ya dora hoto tsirara wai a shafinsa na facebook ko kuma na wani mai kama da kana budewa sai ka gani saboda haka wannan ka kiyaye ba sai ya bata maka azumi dole ne ya zama wajibi sai ka kiyaye na biyu an anyasu masu sama ya zama wajibi ji ya kasance shi ma ya yi azumi nasa na karan kansa azumi wanda sauraro da gani su suke ba wa wato zuciya sago, kallo da sauraro su ne wa'insu na'ura wanda suke ɗauka suke kai wa zuciya sago in ma ya kasance zuciyan ta karɓa wa ma ya kasance zuciyan ba za ta karɓa ba saboda haka me naka kana azumi zaka saurari kiɗa. me naka kana azumi zaka rinka sauraron maganganu na bata me naka na kana azumi zaka rinka sauraron abubuwan da kai kasan da cewa Allah ya hana ka da wannan ne kake so ka samu Allah madaukakin sarki ya saka ka a cikin almuttaqun wanda Allah madaukakin sarki ya karasa ayansa yake cewa la'allakum tattaquna tabbas za ku samu tsoron Allah bayan kun yi wannan azumi din wallahi ba ka kiyaye ba ka samu ba saboda haka ya zama wajibi ka kiyaye kallonka ka kiyaye wato jinka sannan kuma yana daga ciki ya zama wajibi mutum ya kiyaye farjinsa farji menene kiyaye farji shine sau da yawa za ka gani a cikin watan ramadan inda kana sauraron rediyo ko kuma kana zuwa zuwa wurin tafsiri zaka ji mutum ya turo tambaya wai menene hukuncin wanda mazi ya fito masa yana azumi menene hukuncin wanda maniyi ya fito masa yana azumi ba fa zina yi ba tukun a'a ta ina maniyin ya fito ko kuma ta ina maziyin ya fito ta al'auransa ya fito menene ya kawo shi shine akwai wani abun da ba mamaki ya hararo a cikin zuciyarsa ko idonsa ya gano masa ko kunninsa ya jiyo masa ya kawo wa zuciya sako sa'annan kuma gaban al'auransa kuma ta ansa har ta iya fidda maziyi ko kuma maniyi sabida aka ya zama wajibi mutum ya kiyaye farjinsa akwai wani mataki da za ka iya kaiwa ba mamaki idan ka zo kama zin ya fito maka sai ka yi azumi na kafara dolen ka ne sabi da bisa ganganci ne ha to me ya kai ka kai da kana azumi ka zo ka bude eh, bidiyo ka ce wai bidiyon hausa ne babu matsala kana kallo kana kallo ba maki wata ta zo wucewa jikinta babu hijabi babu gyale ba komai a jikinta ka daddame jikinta shikenan kana kallo shedan kuma a lokacin dama shi ya san tamin dinsa ya san da cewa kana wani gagarumin aiki wanda sakamakonsa zaka iya shiga gidan aljanna walakin baka sani ba inna shaytana lakum aduwwun shi kuma shaidan a gare ku abokin gaba ne saboda haka zai yi kokari sai ya kawar da wannan abun da Allah madaukakin sarki zai baka ta hanyar me. ta hanyar ya zuga ka idon ka ya kalla shi kuma sai ya taimaka wajen kaiwa sako cikin zuciyanka shikenan sai azumin ka sai ya lalace Allah ya sauwaka saboda haka muna fatan a samari mafi akasari samari zan ce sa'annan kuma da da ƴan mata ko kuma ne mai kama da haka mafi akasari dai matasa sun fi aikata irin wato wannan aiki din wanda zai iya wato zai za su iya rasa wannan tsoron Allah da Allah madaukakin sarki yake nufi wato a cikin wannan aya nasa sannan kuma yana daga ciki shine kiyaye wato ci a ciki wannan ciki din daga cin haramun daga shan haramun babu yanda za a yi ka bauta wa Allah madaukakin sarki kayi suhur da abinci na haramun sannan kuma kawo kayi bude baki da abinci na haramun kuma kana jiran Allah madawakin sarki ya baka aljanna sakamakon wannan azumi da kai inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah madawakin sarki bai kai karban aiki sai mai tsarki shi din kansa mai tsarki ne bai karban aiki kuma sai mai tsarki saboda haka ya zama wajibi mutum ya kiyaye abun da yake ci a cikinsa da kuma abun da yake sha wato a a cikinsu a gen da zan ƙara jan hankali a kayi kafin na koma wani ɓangare shi ne mafi aksar don idan na wuce wannan gaban zan iya mantawa shi ne akwai matasa wanda sun kai azumi ba sa yin azumi matasa ko mata ne ko maza musamman ma mata ba mamaki mace ma tana gidanka yarka ce ma baka san ma ba ta yin azumi ba saboda aka wannan haƙƙi ne a kanka ya zama wajibi ka tabbatar da cewa iyalanka ka ba su kulawa na sauke wannan babban farilla wanda Allah maɗaukin sarki ya ɗora wa bayansu wanda mun riga mun sani wayannan su wayansu kusurwa ne guda biyar wanda idan aka janye guda daya sauran za su iya samun matsala a daga cikin abin da nake so in yi magana a shi shine a yanayin abubuwan da ya dace mutum ya rinka yi lokacin da yake azumi wanda za su inganta masa azuminsa a idan mutum ya dawa azumi ba a bukatan yana aikata ayyuka waɗanda ba su dace ba yana da kyau ne ya rinka aikata ayyuka waɗanda za su rinka kusantar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa za ka ga cikin azumi hatta lokacin su imamu malik su manya-manyan malamai ne masu nazari a cikin ulum funun na ulum amma kuma za su ajiye lokacin azumi sai ga ana ta karatun alkur'ani mai girma saboda menene wannan wata din wata ne na alkur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan saboda ka yana daga cikin babban aiki wanda mutum ya dace yayi shine ya kasance dimun da'iman wajen karatun alkur'ani mai girma ko ba ma cikin watan Ramadan ba kai ka san da cewa karatun Alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya masa tanadi mai girman gaske a Allah madaukakin sarki yana fara cikin Alkur'ani mai girma innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran walaniya yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum min fadli liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli ce lalle waɗanda suke karanta littafin Allah ko a cikin ramadana ko a wajen ramadana wa aqamu salata suna tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suna ciyarwa daga abun da Allah madawacin sarki ya azurta su da shi sirran wa alaniyatan a boye da kuma bayyane idan ka bayar a Allah ya sani idan ka bayar a bayyane Allah madawacin sarki ya sani yarjuna tijaratan lan tabur su waɗannan mutane din suna fata eh, wani kasuwanci ne wanda kwata-kwata babu faduwa a ciki kasuwanci ne wanda zo gaba ɗayan sariba ne ka duba abubuwa guda uku manya-manya da Allah madaukakin sarki ya girgo a tilawatul ƙura'an Iqamin sala al-infaq fi lillahi wayannan abubuwa ne manya-manya a cikin addinin musulunci mutumin da yake karanta littafin Allah Allah madawacin sarki yace ya samu wani kasuwanci ne wanda babu faduwa a cikin wannan kasuwanci din li yuwaffiyahum ujurahum Allah madawacin sarki zai cika musu ladan su da yazidahum min fadlihi sannan kuma ya musu ƙari da falalar kai ka sani ne cikin watan Ramadan ana ninninka ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba fa watan ramadana ba a wajen watan ramadana ne yake cewa man qara harfan wanda ya karanta wato harafi harafi daga cikin littafin Allah falahu hasana wal hasana bi ashri amsalha ke cewa dukkan wani wanda ya karanta harafi a cikin alqur'ani mai girma to yana da hasana guda daya wal hasana wal hasanatu bi ashri amsalha sannan kuma hasana wato e tana da kwatan kwatankwacinta guda goma saboda haka kenan dukkan wani wanda ya karanta harafi guda da yana da lada goma manzo Allah ya ce bari ma fito maka yadda zaka gane la aqulu alif lam mim harfun ba wai ina nufin ka cewa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin ba wannan alif lam mim da kai wakafi a wurin wai shine shine harafi ba fa a'a walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun alifun ladansa daban harafi ne mai zaman kansa lamun harafi ne mai zaman kansa saboda haka yana da lada nasa guda goma wa mimun shi ma yana da nasa saboda haka don Allah ka faɗa min wani abu wanda za ka yi ka samu lada kamar wannan wanda za ka tashi ba mamaki ka tashi da safe ka je ka ɗan nemo abincinka ka dawo ka ware wa karatun alkurani awa biyu kawai a cikin 24 hours din nan ka gani awa biyu wallahi idan ka girga harufan ko Allah kaɗai ya san harafi nawa za ka karanta ba wai kai sai ka kasance a hafizin alkurani ka wai karatun ƙurani na hafizai ne a babu kai ka rena alamtara zuwa nasi da ka karanta din ne daga alamtara kai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil zuwa suratun nas ka rena shi ne ko ka karanta ka rena izu daya da ka karanta ko izu biyu ko izu biyar su ne naka da aka su za ka rinka maimaitawa kana maimaitawa da sune kuma Allah maɗaukin sarki zai cika maka ladanka da aka ya ku yan uwa abun babban wannan karatun alkur'ani yana daga cikin manya-manyan wato ayyuka a watan ramadana daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci wanda mutum zai iya samun lada mai girman gaske shine wato ciyar da wanda ya azumi mutum ya yi azumi ba mamaki ma ya kai ba ma bayi da abin buɗe baki ma bayi da shi haka kenan yana daga cikin ma wancan abun da Allah marawajin sarki ya faɗa mana cikin wancan wa an din min mara zaga nan kaga Allah marawajin sarki ya kawo shi shi ma yana daga cikin tijaratan tabur saboda idan ka ciyar da wani wanda ya azumi za fa a baka ladansa wanda ya azumi din sannan ko ba wai Ladan sa wanda za a bashin za a kwace a baka ba a'a za a baka ladan azuminsa sannan shi ma a bashi nasa dama nasa ne kai saboda ciyar da shi ne da kai kawai falalan Allah maɗaukakin sarki da rahamarsa yasa zai ɗauko kwatankwacin ladansa sai ya baka. don Allah ka faɗa ne ladan wanda ya zauna daga fitowar alfijir har faɗuwar rana kai ka san ladan da Allah madaukakin sarki zai bashi amma idan ka ciyar aka ce za ka samu wani ladan mesa yasa ba za ka ciyar ba da ma kana da hali zaka ciyar da mutum biyu ko uku kai har biyar ma kai in kana da hali zaka ciyar da mutum goma wani wanda yake da hali mai yawan zai iya ciyar da mutum ɗari a rana ɗaya ladan mutum ɗari zai samu na azumi Allah kada ya san yawan ladan saboda haka wannan daga muhimmanci sosai sosai babba jigo wanda ake gadara da shi wajen aikin alkhairi cikin azumi shine ne layl lai wanda muke kiransa tarawih ko kuma tahajjud wannan wallahi idan ka riƙe qiyamul layli to sai dai in ko ya kasance sallan naka ba don shi kake ba don kake yi ba ko kuma ya kasance kana yi ne da jahilci ka san yadda za a yi ta ba amma matukar ka rike qiyamul layli to wallahi kana tare da rahaman ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa mai wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka sa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi qiyamul layl fa innahu da'abu salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lis Allah madaukakin sarki yake cewa ina horonku da ku rinka yin sallan dare fa innahu da'abu salihin qablakum saboda kiyamul layli yana daga cikin al'ada ne na mutanen kware wanda suka gabace ku ba wai fa a wai suna yabo a a sun ne da shi al'ada ne kawai kaman kai ne ba mamaki kullun sai ka fito bakin teburin mai shayi ka mai da shi al'adan kullum da safe aina za a same shi yana wurin wane mai sai da shayi wannan al'adan ka ne ko to salihan bayi na da sun ne da ƙiyamun laili al'adan su ne wallahi wani baya runtsawa cikin dare sallah yake yi ibada yake yi istighfar yake yi hailala yake yi haukala yake yi har lokacin da alfijir zai to wa ƙurbatun ila rabbikum qiyamul layli yana matsar da ku ne zuwa ga Ubangijin. wa maghfiratul lisayyi'at sa'annan kuma qiyamul laili yana sababin sa ana gafartawa mutum wato wato zanubansa to me kake yi da ba za ka yi qiyamul ba in ka sai da kwanta bacci ba za ka iya tashi ba ai sai ka yi kafin ka yi bacci sai ka taba don kuma kasan za ka iya tashi sai ka tashi ka yi ba ma abin da ya fi falala kaman ka tashi wato kaman eh, can wajen irin karfe uku hudu can karfe biyu uku hudu can ne karshen dare lokacin Allah Madaukin sarki yana saukowa ila sama'i duniya yana cewa ina me neman bukata in biya masa bukata ina mai neman gafara in gafarta masa Allah Madaukin sarki lokacin yana shelafa kai kuma buhunanka sun kare ga 'ya'yanka sun kai aure ga damuwa ko ta ina ya mamaye ka bacci ma idan ka zo kwanciya sai ka dau awa biyu kana kwance kana tunanin kana jujjuya yau da gobe a cikin zuciyanka amma ba za ka iya yin raka'a guda daya da dare wanda za ka yi tawassuli da shi ka roƙi Allah madawagin sarki ya kawo maka fita cikin al'amuranka kaga kaga kenan ba mu nemi hanyan hanyan solution ba ko inda muna bukatan tunda mu musulmai ne muna so mu yi koyi da magabata a idan aka ce wannan da abu salihin ne tunda muna kiran kanmu salaf muna kiran kanmu ahlus sunna jama'atu izalatil bid'a wa iqamatis sunna muna kiran kanmu haka ko to akwai bukatar mu hararo mu ga menene sahabbai suka yi ta yi cikin dare annabi kullum dare sai ya tashi kullum dare sai ya tashi har ma abun ma ya damuna na Aisha ke cewa ya ne ne kan ya manzon Allah kai da Allah madaukakin sarki li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kai da Allah madaukakin sarki ya gafarta maka zunubanka wanda ka gabatar da wanda zaka aikata nan gaba menene kuma kana ta yin sallah kuma har kafafunka suna kumbura ka duba manzon Allah fa dan gatan Allah wanda duk duniya babu wanda yake shi gata amma kafafunsa suna kumbura sabida qiyamul layl matarsa Aisha radiyallahu anha take cewa an gafarta maka zunubanka wanda ka aikata da wanda za ka aikata nan gaba menene kuma wanda Allah yake cewa shin Aisha ba ta son kasance bawa mai godiya wannan bauta da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi dinnan ba wai fa saboda a wani abu bane nuna godiya ga Allah madaukakin sarki ne kawai kaman kai ne ka shuka masara a gonanka masara ya ɗau yabanya ga goyo manya-manya haka nan kuma so kai har aka girbe su aka je ranar aka nika masarar na aka samu buhunan da baka taba zamani ba sai da dare kawai sai ka kabbara kawai ka fara sallah ka fara godiya Allah maɗaukakin sarki alhalin kuma ba ma yin haka sai dai kawai ka zo ka bakin titi kana cewa ai sadaka ai buhu ko da yake ba za ka fada ba ma sai sun kare sai sun kare ran da suka kare za ka fara wallahi sauran min sun zo dab da karewa wallahi sauran min buhu biyu ko za su kai ni layya ko ya sai Allah sai ka rinka lissafi amma wayannan buhunan ba ka so ma idan mota tana dawowa wani ka ya ga alaman ka samu buhuna mai yawa saboda zai sa tsammanin zakka ko wani mai kama da da kaga ba mu kan hanya mai kyau wanda Allah madaukakin sarki zai ji tausayin mu ya iya yaye mana matsala muna daukan matsala muna komar da shi kan wani a mu ce Muhammadu Buhari a mu ce Inuwa Yahaya a mu ce waye a mu ce waye mu din kanmu kuma mun kasa gashi nan mafita kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa fada mana mafita ko ba haka bane wa yi yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu eh. wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib don Allah har yau ina idan ka shiga damuwa ka zauna kana istighfari kana hailala kana haukala domin Allah madaukakin sarki ya fitar da kai cikin wannan damuwa in baka ga ka fita cikin damuwa ba amma ba ma saboda haka watan ramadana shine ya tattara irin wa'annan ayyuka din ya zama baka da aiki bakinka baya iya furta kalma sai alheri idonka baya kallo sai kallon alkhairi kunnen ka baya ji sai sauraron karatun alkurani da kuma abubuwan da suka dace ka saurara na tafsirin alkurani na kalamai masu kyau wanda zai amfane ka da addininka gaba daya saboda haka ina ba mu shawara mu kasance masu ladabta azumi ta da za mu tsira da azumin mallam ya da ƙaunar zuru wal amalu bihi duk wanda bai bar ƙaunin zur magana irin ta zur ƙarya ƙage ƙasafi dukkan wani abun da ya zo za ka tattauna zaman majalisa duk abun da ya zo za a tattauna da kai sa'annan kuma da shaida irin ta zur ka zo kana cewa ai wane ya yi kaza kaza kaza ne waye waye ne wallahi azuminka babu inda zai je shi Allah ba ruwansa da majalisanka sannan ba ruwansa da matsayinka inna Allah la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzu ila qulubikum wa a'malikum Allah madaukin sarki yana duba zukatan ku ne da kuma irin inganta ayyuka da kuke yi saboda ka kasance al-ihsan ka kasance mai ihsani an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka kasance mai kame gabbai bakinka da jinka da ganinka da hannunka da kafafunka ka tabbatar cewa Allah madaukin ka sa a cikin zuciyanka Allah madaukin sarki yana kallonka idan ka zo aikata wani alfasha ka ji kunyan Allah ka ji tsoron Allah kar ka aikata wannan shi ne ganin girman Allah kenan saboda ka yanzu na sani kowa ya yi tamin ba mamaki kowa yana wanda da yi tamin ba ma yana ta lissafi ya za a yi lissafin sa kawai ne ya za a iya samu masaran da zai fi da shi cikin Ramadana ne kawai abincin da iyalinsa za su ci da shi zai ci shi kenan inda aka samu wannan to alhamdulillah shi kenan, eh to annan ma alhamdulillah ai ka samu abincin da zaka ci cikin ramadana ai al'amari ne mai girman gaske kuma abun farin ciki ne saboda lokaci ne na zafi baka fi ba mamaki baka iya yin aikin da zaka iya samar wa kanka abincin da zaka ci a wannan yini din in kullum sai ka fita ka nemo saboda zafi to idan Allah ya wadata ka to kuma ka samu wani yankan hujja ne ta yadda zaka bauta Allah madawakin sarki a cikin wannan watan ramadana ne fa muke da wani gagarumin dare wanda ake kiransa lailatul qadr wanda a wannan dare ne aka sauke alqur'ani min lawhil mahfuz ila ila ila inama baitul izza min lawhil mahfuz ila baitul izza شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر دي شيني wani irin dare ne wannan lailatul qadari khairun min alfi shahar shi wannan dare na lailatul qadari din nan yafi wato wata dubu alheri ka duba fa cikin wata ramadan ake samun irin wannan dare din fa khairun min alfi shahar yafi wato wata dubu alkhairi idan Allah ya sa Allah ya maka gamdakatar ka dace da wannan dare din to alherin da ka samu duk matsayin mutum duk dukiyarsa duk wani abun da yake gadarar shi in ba wannan yayi ba bai iya kamo ka ka tinke ai ka tafi to saboda haka gaskiya yan uwa mu dage sosai wajen zage jantsi kamar yadda muke ta nema wa kanmu mafita ta wasu abubuwa to mu shirya wa ramadana ne wajen neman samun takawa ba wai wani abu na daban ba daga nan zaka ji mutane suna cewa bana za mu sha wahala akwai zafi akwai waye akwai waye to ai wahalan da zaka sha din ba banza zaka sha shi ba Allah madawahin sarki yana kallon bayinsa yana kallon yadda suke shan azaba saboda zafin rana shi kuma ya san irin sakamakon da zai yi ba sai ya ba su inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan a cikin wato ƙofofi na gidan aljanna akwai wanda Allah maɗaukin sarki manzon Allah ya ce an sanya mada suna sunan tarayyan wannan ƙofa ba mai shiga sai mai yin azumi mai yin azumi as-sa'imun su ne za a kira su su zo shiga ta wannan kofa din karramawa da darajawa irin na waɗanda suke azumi saboda haka a sai kaga shi mai yin azumi a wato yana da wato wani lada ne wanda ba a kwatanta shi a nan duniya ba a kwatanta shi a yanayin wato a kamar yadda ake ok time yayi to mai lokaci yana nuna min time yayi kuma dama tun daga mukaddiman na fara muku abin nan fa kame kame ne fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha wa atubu ilayk